cacao estis shatata iam antau quin miliaroi. En ceramicae uioi, esplorista te amo, trovis antiquan donoaon de cacao. Per tio eblis redesegni kiel la cacao arbo disvastigis de la Amazonia regiono tra Sud-Americo cae Centra-Americo. Montrigis, cacao estis iam antau quin miliaroi plisha tata ol onis cis gis nun. La origina cresceio de la cacao arbo, teobroma cacao, trovigas en la Amazonia baseno. De tie homoi portis la planton iam antau almenau quin miliaroi al aliai regionoi de Suda cae Centra Americo. Kiel tion prescribis studajo, kiu aperis en faca giornalo. Esplorista teamo de la Universitato de Montpelliero en Francio prilumigis tiu cele restajoin de 352 ceramicae uioi el decnau antau Columbiae culturoi. La uioi estis productitai en Ecuadoro, Columbio, Peruo, Mexicio, Belizo cae Panamo. La plei malnovae estis apenao ses mil jaroin agiae. La esploristoi trovis quantetoin de antiqua donoa, ancao nomata adonoa sur la uioi. Ili povis crome isoli donoaon de tri substanzoi, ciui efficas stimule alla nervosistemo ca ciui aperas en cacao, teobromino, teofilino, cae cafeino. Apud la antiquai donoacvantetoi, la teamu utiligis por la studo ancao gen materialon de septexes modernae specimenoi de teobroma cacao. Helpe de la comparo, eblis resequila evoluon, kiel la antiquai filumoi disvastigis, cae modifigis. La resultoi montras che la cacao arbo estis adaptita por homo uso iam antau almenau quin miliaroi en la Amazonia basseno, gis nun oni supposis che tio ocasis antau trimil gis quar miliaroi. La teamo povis crome pruvi che la planto iam baldao estis cultivata ancao ce la pacifica marbordo. Tra cultura interchangio cae comerzae voioi, diversae culturoi iam de longe estis en contacto unui cun la aliai. Tiel exemple estis malcovritae filumoi de cacao el Peruo, en ceramicae uioi de la Columbia Caribia Marbordo cae de la Pacifica Ecuadora Marbordo. La granda variezzo della malcovritae antiquae filumoi indicas, laula studajo, al tio, che genetiche malsamae filumoi estis bastardigitae ciam diversae culturoi comensis utiligi cacaon. Laula autoroi della studajo, largas zio pri la historio della porhoma adapto della cacao arbo povas contribui al pli bona mastrumado de minazzoe, ciu in trafas modernae spezoe de cacao, de malsanoe gis la climata varmigio.